вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у шукаючы аналогіі для сваёй краіны мы звычайна спыняемся на адной ці дзвюх сыходных прыкметах скажем у чэхіі людзей жыве столькі сама колькі і ў беларусі тытульная нацыя і там неаднойчы зведвала на сваім гістарычным шляху чужацкі прыгнёт усё астатняе выглядае адрозна Блізкія нам традыцыйна і моўна палякі ды расейцы маюць зусім не такія тэрытарыяльныя і насельныя аб'ёмы. Яны монаканфесійныя. Падобным чынам нацыянальна прыдушаныя ірлянцы таксама ядуць бульбу, але ў нас няма сеткі айрыш-пабаў па ўсім свеце і сямёг лаўрэатаў літаратурнага нобеля словом сваю краіну можна параўноўваць з любой іншай але прыкметаў падабенства ніколі не будзе столькі каб склаўся пэўны кантрольны пакет аналогіяў і мы сказалі што тая краіна сапраўды такая самая як беларусь але ці так гэта вось жа у сённяшняй перадачы я паспрабаваў аспрэчыць гэтыя словы і знайсці краіну якая была б максімальна падобная да нашай сваімі прыкметамі і лёсам свайго народу Такія паралелі заўсёды карысныя, бо сярод аднолькавых для іх жа і павучальныя. Што толку параўноўваць нам свой шлях, скажам, з расейскім, Ка там зусім іншая вага краіны, зусім іншыя ўнутраныя праблемы, іншая структура, дарма што падобная мова. Найбліжэйшы аналяг Беларусі я знайшоў не ў Еўропе і нават не ў Азіі, а ў Афрыцы, прычым у паўднёвай. Гэта Зімбабве такія самыя памеры падобныя гістарычны шлях і сённяшняя грамадская сітуацыя нават прэзідэнты падобныя але пра ўсё па чарзе Тэрыторыя Зімбабве на траціну большая за беларускую. Насельніцтва таксама 10 мільёнаў, прычым вялікая частка жыве ў вёсцы. Па аналогі з нашым вялікім княствам літоўскім тут згадваюць пра вялікі Зімбабве, што існаваў у тыя самыя часы пасля было чужацкае панаванне. Там таксама зусім маладая ўласная незалежнасць, праблемы з эканомікай, дзве дзяржаўныя мовы, дзве асноўныя канфесіі і антызаходняя рыторыка ўладаў, якія мараць пра свой адметны шлях. Між тым яшчэ зусім нядаўна Зімбабве выйшла з сістэмы апартэіду, у якой была прыкладнай для свайго рэгіёну краінай. Падобная беларуская мадэль зборачнага цэху краіны была ўзорнай для ссср пра гэта мне рассказала гісторык татяна поклад яшчэ пару гадоў таму ніхто не спрабаваў прадказаць цяперашнюю ўспышку гвалту і эканамічны развал у зімбабве рэч у тым што зімбавійская мадэль была ўзорнай для ўсяе афрыкі валавы даход увесь час узрастаў Цяпер жа беспрацуе там перавышае 50 адсоткаў кампаніі зачыняюцца адна за адной. Інвестары адвярнуліся ад краіны. Больш за паўмільёна чалавек, як пішуць галадае. Асабіста мне цяжка ўявіць голад і нястачу ў такой краіне як Зімбабвы. памятаю вяршкі там былі не менш як 45соткавыя, а малако 10соткавай тлустасці. Менш тлустая каштавала даражэй, як тавар для турыстаў. Два гады таму Тцяна поклад 10 месяцаў жыла ў Зімбабве, працуючы ў структуры вырашэння канфліктаў у сталіцы краіны Харары. Часу было дастаткова, каб удостальна здзіўляцца падабенству той краіны да нашай. Між іншым акурат у Зімбабве лётаюць на зіму беларускія буслы. Яны і там застаюцца беларускімі, бо нараджаюцца толькі на нашай зямлі. калі самалёт зніжаўся над харары, мой малы сын пацягнуўся да вакна і нават зняў навушнікі, каб лепей бачыць. Так дзіўна, зямля яскравая, чырвона-рудая, не нават не рудая, а чырвона-памаранцавая, надзвычай урадлівая глеба. Клімат, пры якім расце ўсё: пшаніца, кукуруза, кава, гарбата, апельсіны, бавоўна і найлепшы ў свеце тытунь. Больш за ўсё мяне ўразілі нават не бананавыя пальмы і ананасавыя кусты, а звычайныя кактусы, як у нас у вазонах, толькі па два-тры метры вышынёй, а побач зусім нашыя рамонкі і валожкі. У першыя дні сын увесь час круціў галавой у надзеі пабачыць тыграў і слоноў. А калі хмарачуса за вокнамі машыны змянілі доўгія і высокія платы прадмесцяў, безнадзейна ўздыхнуў. Тут як у Лондоне, а я думаў, Афрыка пасля ён пабачыў і тыграў і насарогаў і кракадзілаў не зоапаркавых а вольных яны здалёк пазіралі на дарогу па якой ехала наша машына і было страшнавата самымі цікавымі аказаліся хамелеоны яны жылі ў нашым садзе я магла бясконца назіраць за імі пакуль сусед не распавёў мне як гэта небяспечна калі марудлівы хамелеон цапне за руку адарваць яго немагчыма Я поверыла і разлюбіла хамелеонаў. Чым мне караткевічава легенда пра тое, як Бог ствараў Беларусь, самая бязбедная зямля з яе палямі ды лясамі, самыя прыгожыя людзі, але самае кепскае ў свеце начальства. Пра начальства крыху пазней, а цяпер я думаю, хто ў нас на ролю хамелеона, можа шашок, Зімбабвійская музыка цікавая свету толькі ў сваім аўтэнтычным выглядзе, без сцэнічнага рафінаду ды прыхарошвання. Гэта вёска что беларуская что афрыканская вёска галёкаюць аднолькава на поўны голас і ад усёй душы Зімбабвійскую традыцыйную музыку мбіру або марымбу можна пачуць часта на хатніх і вясковых святах у цэрквах на хаўтурах Мбіру, гэтак званае ручное піяніна, умею зрабіць амаль кожны зімбабвеец. Натуральна, ёсць тут і свая мова і свая рэлігійная сістэма з Богам перуном на чале і традыцыі. Цяпер у Зімбабве пануе хрысціянства, неяк сінтэтычна сплеценая з народным паганствам. Увогуле зімбабвійцы пераважна пратэстанты, рэфарматары і метадысты. Некалі місіянеры выправіліся з Еўропы ў Зімбабве, каб павярнуць тубыльцаў каноны сваіх цэркваў але сталася так што на паўднёва-афрыканскай зямлі прапаведнікі найперша змянілі формы свайго ўласнага хрысціянства і тады стварылі мясцовыя царкоўныя суполкі якія і сутнасна і фармальна цесна злучаныя з мясцовым паганствам так пачынала фармавацца нацыянальная царква значная частка традыцыйных вераванняў гэта навука пра тое як жыць на пэўнай канкрэтнай тэрыторыі Проста нават дзеля ўласнай бяспекі неабходна выконваць адвечныя правілы паводзінаў. Традыцыйныя вераванні і ёсць такі звод законаў, што вякамі фармаваўся ў пэўнай мясцовасці. Цяпер тут кажуць пра экалагічнае значэнне мясцовага паганства. Традыцыйныя рэлігіі шмат увагі надаюць мерам засцярогі ад эрозіі глебы. Ясна, што ў імпартовым хрысціянстве нічога такога няма. Падобна, што досвед сінтэзу беларускага паганства з хрысціянствам не настолькі вывучаны ды распісаны, як гэта ў Зімбабве. Цікава, напрыклад, якім чынам рэлігія можа засцерагаць глебу ад эрозіі. Гэта прадпісанні, калі і што і дзе сеяць, як рыхтаваць поле перад пасевам маісу. Яго трэба спачатку падпаліць. Тут злучаюцца практычна гаспадарчыя рэчы і містычныя. Мясцовыя знахары сангомы цвердзяць, што яны пра ўсё даведваюцца ад духаў продкаў. Але апрача кансультацыі з духамі, яны на свой лад добра ведаюць мясцовую экасістэму, асаблівасці глебы, клімату. Для дагляду за зямлёй мясцовая рэлігія раіць выкарыстоўваць ваду і агонь, толькі ваду і агонь. агонь абагаўляецца гэта вялікі сябра моя гаспадыня часта мне паўтарала вы еўрапейцы такія слабыя бо гатуеце ежу не на вагні рэдка сядзіце ля вогнішчаў з агнём сябруюць настолькі што многія вясковыя людзі могуць насіць вуглі ў далонях аднойчы я была ў горнай вёсцы ў раёне ніянга увечары сядзелі вакол вогнішча уваходзіць кабета вітаецца мара расай і просіць вугельчыка калі ласка. Кабета падзякавала, узяла вугельчык голай рукой і пайшла сабе. Ці сапраўды крамольна гучыць спалучэнне хрысціянства з мясцовым паганствам. Важным адрозненнем хрысціянства і паганства звычайна называюць тое, што паганства мае справу з духамі або душамі памерлых продкаў. Тым часам як хрысціянства апелюе адразу да вышэйшых сілаў святого духа. Місіянеры зразумелі, што хрысціянства можа ўвайсці ў свядомасць мясцовых людзей як дапамога у іх дачыненнях з духамі, дэманамі, душамі продкаў, Такім чынам хрысціянізацыя не толькі далучала да шырэйшага свету, але не адмаўляла, не перакрэслівала мясцовыя традыцыі. Наадварот, дапамагала мясцоваму ладу, дапаўняла яго. Місіянеры звычайна гэта разумеюць. акупанты не. Цяпер самы час перайсці да непасрэдных параўнанняў зімбабвійскай і беларускай рэлігійнай сітуацыі. Паводле акупанцкай ідэалогіі мясцовы дух у царкве ці касцёле жорстка вынішчаўся. Навязывалася чужая мова ў набажэнствах, не для ўсіх і зразумелая. Калі хрысціянства і выжыла ў нас у Беларусі, дык магчыма толькі дзякуючы старому шлюбу з мясцовым паганствам. І ці не таму хрысціянства дайшло да крызісу ў сваіх дачыненнях з беларускім грамадствам, што няма свайго нацыянальнага хрысціянства бо разбураўся і разбураецца сінтэз мясцовых уласна нацыянальных вераў і хрысціянства. Паганскія традыцыі свядома захоўваюцца ў Зімбабве як важная частка саматоеснасці. Пярун завецца па мясцоваму мвары. Яму ахвяруюць жывёлаў, пажадана чорнага колеру казла ці быка. Чорны гэта рытуальны колер дажджу ў паўднёвай афрыцы. Аднойчы мвары прыйшоў на ферму да багатага чалавека кхары і папрасіў посцілку. Чалавек не даў і пачаў выганяць мвары з дому, але не здолеў. Ды падпаліў хату, балазе меў некалькі дамоў. Хата згарэла. А голас Бога мавары чуецца з высокага дрэва. Загадаў чалавек сынам сячы тое дрэва. Тады мвары ў лесу самага вялікага быка і зноў сваё просіць посцілку. Сквапнык хары забіў і быка. Але засмажыць яго было немагчыма. Усё, што засталося ад быка, узнялося ў неба. Адтуль пачуўся смех перунам вары. Я атрымаў нашмат болей, чым прасіў. Народнае паганство так ці інакш уплеценае ў рэлігійныя абрады народаў нашага рэгіёну. Скажам, літоўцы з прэс-каталікі называюць дзяцей елкамі, бурамі ды сонцамі, а беларусы тут і ўвогуле чыстыя зімбабвійцы, бо ўвесь хрысціянскі каляндар у нас паралельны паганскаму. Скажам, расейцы або палякі культывуюць, так бы мовіць, чыстае хрысціянства. Магчыма, гэта рыса вялікіх або імперскіх нацыяў. Меншыя і неімперскія імкнуцца вырабляць сваё хрысціянства. Наступны пункт нашага беларускага зімбабвійства гэта білінгвізму. У Зімбабве дзве дзяржаўныя мовы вельмі адрозныя адна ад адной. Свая шона і ангельская. Ангельская бізнес-мова. Зімбабвіцы размаўляюць на ёй выключна правільна. Так што гэта нават бянтэжыць кантынентальных еўрапейцаў. Адукацыя тут англамоўная. школы выдаюць кэмбрыжскую матуру. Універсітэты толькі па-ангельску. Вы не баіцеся, што знікне вашая мова ніколі пакуль ёсць нашая традыцыйная культура адказвалі мне мой знаёмы масаока аднойчы тлумачыў што найлепшае месца для вывучэння ангельскай зімбабвы бо тут вучыш толькі мову а сваю культуру можаш захаваць як мы шона родную мову народу зімбабвы абараняе канстытуцыя існуе літаратура пераклады бібліі мовазнаўчыя інстытуты на ёй размаўляюць дома і на вуліцы на Многія вяскоўцы амаль не ведаюць ангельскай, асабліва тыя, хто не вучыўся ў школе. Цікава, што да стварэння літаратуры на шона спрычыніліся каляніяльныя ўлады паўднёвай радэзіі. У часы апартэіду, калі радэзія была ўжо незалежная ад вялікай брытаніі, улады адмыслова сачылі, каб чорныя аўтары пісалі толькі на роднай мове. Бюро радэзійскай літаратуры апекавалася гэтым. Заахвочваліся тэмы пра мясцовыя традыцыі, іх канфлікты з урбанізацыяй. Такія кнігі друкаваліся на шона. Чорныя аўтары, якія пісалі па-ангельску, не мелі шанцаў быць надрукаванымі. Іх кнігі выходзілі за мяжой і былі забароненыя дома. Так было пры апартэідзе. Цяпер літаратура Зімбабве э, гэта кнігі і на шона і на ангельскай. Большую вагу маюць усё ж англамоўныя аўтары самыя значныя і уганараваныя міжнароднымі прызамі творы раманы і эсэ івонны веры яна піша па-ангельску яна вялікая патрыётка сваёй краіны жыве ў мястэчку булаваю і працуе ў музеі традыцыйнай культуры яна перакананая што найлепш служыць сваёй культуры пішучы па-ангельску па Аказваецца, апартэід і савецкая сістэма маюць шмат агульнага, прынамсі што да літаратурнага жыцця. Праўда, тут ёсць верагоднае адрозненне. Усё ж ангельская ў дачыненні да мовы шона не мае такога пранікальнага эфекту і душыць суперніцу толькі звонку, выгнятаючы яе з сістэмы адукацыі ды іншых сфераў жыцця. Расійская ж не толькі падобным чынам выгнятае беларускую, але і прасочваецца ў яе дэфармуючы самую яе сутнасць і разбураючы ўнутраную гармонію гэта значыць што ад беларускай вымагаецца большы супраціў большая упартасць а ў выніку і большая жывучасць сказаўшы пра паралелі ў рэлігійнай і моўнай сітуацыях звернемся да падабенства гісторыі да нашага прыгожага міту пра вялікае княства літоўскае і іхнага пра вялікі зімбабве Вялікі Зімбабве старажытная дзяржава, што займала вялікую тэрыторыю паўднёвай афрыцы, лічылася ў сярэднявеччы адным з сямі цудаў свету. Імя Зімбабве паходзіць ад дзімбадзімабве. Гэта значыць каменныя дамы. Каменная пабудова вялікага Зімбабве з'явіліся недзе паміж 13 і 15 стагоддзямі. Акурат калі сталіца вялікага княства літоўскага перабралася з наваградку ў вільню з яе каменнымі дамамі каліяльныя ўлады радэзіі заахвочвалі даследаванні, якія даводзілі загадкавае паходжанне пабудовы. Існуюць версіі пра караля саламона, пра фінікійцаў. Цяпер, аднак, большасць навукоўцаў пішуць, што стваральнікам быў мясцовы народ шона. Пра самую дзяржаву разважаюць паводле археалагічных знаходак і вусных паданняў, бо пісьмовых крыніцаў здаецца не знойдзена ёсць сведчанне актыўных эканамічных і культурных кантактаў з індыяй кітаем арабскімі краінамі у дватым трынаццатым стагоддзях словам у сваёй далёкай гісторыі народ зімбабве знаходзіць чым ганарыцца і пра што спрачацца не кажучы ўжо пра гісторыю найноўшую крыніцы падтрымкі нацыянальнага духу дзве гераічныя вайны за незалежнасць Першая напрыканцы 19 стагоддзя. Яна ўспыхнула амаль адразу пасля ўздыму брытанскага сцягу над цэлісберы, так раней звалася харары. І другая, нядаўна, у сярэдзіне два стагоддзя, якая цягнулася 13 гадоў і скончылася першымі дэмакратычнымі выбарамі. Тады перамагла партыя Зану, зімбабвійскі афрыканскі нацыянальны саюз. І яе лідар Роберт Мугабе стаў першым чорным прэм'ерам краіны. Праз сем гадоў яго выбралі прэзідэнтам. А вось ужо і паралелі ў сучаснай палітыцы Беларусі і Зімбабве. Прынамсі палітычная рыторыка кіраўніцтва супадае амаль цалкам. Дастаткова зазірнуць у інфармацыйныя стужкі. Прэзідэнт Мугабе гатовы вырашыць усе праблемы Зімбабве. Расце ціск на прэзідэнта Мугабе. Мугабе дабівае калянізатараў. Урад Мугабе фактычна бяздзейнічае прэзідэнт Мгабе пайшоў на адкрыты канфлікт і гэтак далей. Сённяшняя вайна зімбабвійскае кіраўніцтва з журналістамі прымушае згадаць першыя гады прэзідэнцтва александра лукашэнкі у зімбабве шмат гавораць пра свой уласны шлях на пачатку незалежнасці тут быў сацыялістычны перыяд пасля жорсткі капіталізм галоўная праблема зямля большасць якой па-ранейшаму належыць брытанскім каляністам Урад Мугабе не здолеў вырашыць праблему бяззямельных зімбабвійцаў. Нахлынула новая хваля гвалту, да якой спрычыніліся і палітычныя спекуляцыі партыі ўлады. Апазіцыянеры, якія арыентуюцца на заходнюю дэмакратыю, губляюць папулярнасць. Яны не маюць яснага і дзейснага пляну зямельных рэформаў. За 20 гадоў незалежнасці Зімбабве расчаравалася ў многіх заходніх рэцэптах гэта крызіс амерыканскіх праектаў захавання нацыянальных паркаў еўрапейская дэмакратыя канфліктуе з мясцовымі традыцыямі вясковай супольнасці нарэшце э, не прыносіць жаданага прыбытку эканамічнае партнерства з еўрапейскім звязам прэзідэнт мугаба даводзіць тое што карысна і добра для амерыкі і еўропы шкодна для афрыкі яны толькі хочуць нажыцца на афрыканскіх дабротах Цяпер Зімбабве шукае сяброў сярод суседніх краінаў паўднёвай і ўсходняй Афрыкі і знаходзіць пэўную падтрымку, а да таго ж прыглядаецца да іншых дзяржаваў, што супраць Амерыкаў ды Еўропаў. Але вернемся да вобразаў нашых краінаў. Вось каб зазірнуць туды, куды рушаць яны па сваіх шляхах, хоць бы ў недалёкую будучыню, што там чакае паўднёва-афрыканскую Беларусь і сярэднееўрапейская Зімбабве. Сучасныя зімбавійскія традыцыі ў штодзённым жыцці моцна злучаныя з брытанскімі. Мясцовыя вераванні таксама праходзяць выпрабаванне на здольнасць спалучацца з іншасцю. Як доўга пратрывае, напрыклад, традыцыйны шлюб, такі, што не рэгіструецца фармальна, але прымаецца юрыдычнай сістэмай як цалкам законны. Ці заўсёды маткі будуць насіць дзяцей падвязанымі да спіны. Гэтак робяцца не ўсе кабеты ў Зімбабве, нават самыя сучасныя феміністкі. Ды зрэшты, і мясцовыя белыя таксама не возяць сваіх немаўлятаў у вазках, а носяць падвязанымі. Праўда, не да спіны, а спераду альбо збоку і гэтак далей знахарства сельская гаспадарка хатні лад кухня дойлідства дачыненні між людзьмі гісторык татяна поклад распавяла пра свой уласны досвед жыцця ў дзіўнай афрыканскай краіне зімбабве якая так падобная да нашай беларусі беларусь і зімбабве краіны блізняты пакладзеныя на глёбусе нібы адлюстраванне адна аднае ведаючы пра такое падабенства міжволі звяртаеш увагу на паведамленне адтуль уяўляючы што такое самае можа здарацца і адбывацца тут за мінулыя дзесяць гадоў беларусь нібы вылузалася з прадвызначанага для краінаў яе рэгіёну шляху і яшчэ сама не разумее цена стаіць ці ідзе ці торыць нейкую сваю адмысловую пуцявіну у люстэркавым адбітку тое самае адбываецца ў зімбабве Гэткім чынам у нас з'яўляецца яшчэ адзін інструмент пазнання, які дапаможа хутчэй даведацца, ці слушную мы абралі дарогу, ці гэта ўсяго толькі гістарычная памылка.